Jis atvyko į Derbę ir Listrą. Ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus. Jo motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. Kadangi Listros ir Ikonijaus broliai apie jį gražiai liudijo, Paulius panorėjo jį padaryti savo palydovu. Paėmęs apipjaustydino jį dėl žydų gyvenančių tame krašte – mat visi žinojo jo tėvą esant graiką. Keliaudami per miestus, jie liepdavo tikintiesiems laikytis Jeruzalės apaštalų bei vyresniųjų priimtų nutarimų. Taip bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Mizijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido. Perėję Miziją jie nuėjo į Truadę. Čia Paulius naktį turėjo regėjimą. Jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo ateik į Makedoniją ir padėk mums. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems gerosios naujienos. Išplaukę iš Truadės leidomės tiesiog į Samotrakę ir rytojaus dieną į Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus, pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės kur tikėjomės rasę maldos vietą ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lydija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tietyrų miesto, ėmė klausytis ir viešpats atvėrė jų širdį Pauliaus žodžiams. Jis su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė jei mane laikote viešpaties tikinčiaja, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus priverti. Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasę. Spėdama jį daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių ir mus šaukdama, šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai ir skelbė jums išganimo kelią. Taip jį darė daugelį dienų. Nepsikesdamas Paulius atsigrėžė ir paliepė dvasiai, Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia tučto jau pasišalino. Pamatė, jog viltys pasipelnyti žlugusios, šeimininkai sugriebė Paulių ir Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę. Nuvedę pas pretorius, jie tarė, šitie žmonės mūsų mieste kelia samyšį. Jie yra žydai ir skelbia papročius, kurių mums, romėnams, nevalia nei priimti, nei laikytis. Prieš juos susibūrė minė. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas iš atsargumo įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir gėdojo Dievui himną, kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgę. Bet Paulius garsiai sušuko. Nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašęs šviesos, Jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui išsivedęs juos į kiemą klausė. Viešpačiai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpati Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpatie žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačia nakties valandą jis pasėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir, nedelsdamas kartu su visais savaisiais, priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Diena išaušus, pretoriai pasiuntė liktorius pranešti kalėjimo viršininkui, paleisk tuo žmonės tasai perdavė tuos žodžius Pauliui. Pretoriai liepia jūs paleisti, galite eiti ir ramiai savo keliauti. Bet Paulius likturiams pasakė, mus, Romos piliečius, be jokio tardymo viešai nuplakė ir įmetė į kalėjimą, o dabar nori slapčia paleisti? Šito nebus. Tegul patys ateina ir išveda. Lektoriai perdavė pretoriams šį atsakymą. Išgirdę, kad tai Romos piliečiai, pretoriai išsigando. Jie atėjo, atsiprašė ir išsivedę prašė, kad paliktų miestą. Išėję iš kalėjimo, Paulius ir Silas užsuko pas Lidiją, pasimatė su broliais, drąsino juos ir iškeliavo toliau.